macca simore sappo e joyi farisa en e sariyankoɓe gummi yerusalem gari to yeesu namni ɗum mbi holi ko waɗi almuɗɓe maɓe ina goofo aadaji taaniraɓe men ɗi ngati ɓe cooɗotako hade maɓɓe ñamde o jaabiɓe o wi ononne holi ko waɗi oɗon goofa yamirore allah nde oɗon ndewa aadamon ngati ko allah wi teddin yumma e baaba ma o wi kadi kala bonirɗo yummum walla baamum needi ina foti wareede kono onon mbiyaton ko so neɗɗo wi yummum walla baamum ko ponnoomi walliddema ko mi resani ɗum allah on sohlaani teddinde yummum walla baamum ko hono noon pirtirɗon nafoore konngol allah mbele waɗde ko aadama on yamiri on naafigeeji annabi esay longinii e mon goonga nde wi golleyol teddintami tan ko e haala kono e nder ɓerɗe maɓɓe aɓe goɗɗimi no ɓe ndewirtami ni alaa ko firti hay batte ngati ɓe njanginta ko aadaaji yimɓe ellee ko jamiroojam o noddi yimɓe ɓe o wi ɗumen keɗoɗe kadi paame ɗum ɗo wona ko natata e hunuko neɗɗo tunwinta ɗum tunwinta neɗɗo koko yalti e hunuko mum e on saha almuɓe ɓe ɓattimo mbimo beli attini farisa en ɓe mettani nde kalɗa ɗum nde o jaabi o wi kala puɗol ngol baabam gonɗo dow asamanu o awani koko ɗofete gacceɓe ko ɓe ɗowoɓe wumɓe so tawi gumɗo ɗowi gumɗo kañumen ɗiɗo foof jenata e dowru maaru piyerre ƴetti konngol wimo firtan min ngol konngol o wi beele onon ne on paamani ha joni on paamani ko natata e hunuko fayi ko e nder reedu kadi yeltirta ko e terde ɓandu ko yaltata e hunuko iwi koye ɓernde ko ɗum tigi tunwinta neɗɗo ngati iwata e ɓernde ko miijoji bonɗi duñooji neɗɗo yo war hoore yo jin yo fij yo wujju yo seetto fenaande walla yo bonnit woɗɓe ko ɗum woni ko tunwinta neɗɗo kono ñaamde tawa sooɗaaki tunwintaa neɗɗo caggal ɗum o ummii ɗoon o fay diiwan tir e sidon debbo gooto kananaanaajo koɗɗo e oon diwan ari to makko wulli wii ceerno taanum daawuda yurmami miyam debbo ene moola seydaani kadi ina muusaana feewi kono o jaabaaki mo ni almuɓe makko ɓe ɓatti ñaagi mo mbii riddu o waawi ambo ni rewe men tanoomo wulla o jaabi o wii nelaami tan koye baali suudu israa'iila majjuɗi ɗi kono debbo o dicci e yeeso makko wii ceerno wallam <laughs> o jaabi o wii ƴettude ñamiri sukaaɓe rokka ɗum dawaaɗi feewaani o wii ko gonga ceerno nenne de dawaaɗi ɗi gojjindo ñamri joomumen nufnde e on sahaa o jaabiimo o wi'i debbo kowoni ko aan mawni hoolaare yaa waɗirane no njiɗirɗaa ni ɗon e ɗon ɓii ko debbo o selli o ummii ɗon o takkii daande weendu galile o ŋabbi dow haayre o jooɗii toon yimɓe heewɓe ngari to makko ina ngaddori gila e laƴooɓe haa e wumɓe haa e galluɓe haa e muumɓe wondude ɓe ñawɓe woɗɓe heewɓe ɓe pawa e yeeso makko o sellini ɓe yimɓe ɓe kaawa no feewi nde njiyi mumdunooɓe ina kaala gallunooɓe ina mbi kes laƴatnooɓe ina njaɓɓa humnooɓe ina njiya ɓe ngoni e yettude allah israila o yeesu noddi almuɓe mum wi ɗumen ɓerdam ina heewi yurmeende faade e ɓe yimɓe ngati ko hannde waɗi balɗe tati ko ɓe gondi e am te ɓe ngala ko ɓe ñaami mi wawa ruttindeɓe tawa ɓe ñaamani woto ɓe jande heege e laawol so aɓe koota almuɓɓe ɓe naamnimo mbi holi fof to dañoten ko ñamminɗen ngal diɗɗal e nder nde ladde tuula heela to naamniɓe o wi no foti looci muuru jogui ɗon ɓe jaabimo ɓe mbi min jogii ko looci jeeɗiɗi wondude e liikon seeɗa caggal ɗum o yamiri diɗɗal ngal yo jooɗo e leydi o ƴetti looci jeeɗiɗi mburuɗi wondude e liikon kon o yetti allah o taƴi ɗi o totti almuɓɓe ɓe pecci ɗum yimɓe ɓe kamɓe fof ɓe ñaami haa ɓe kaari almuɓe ɓe ndendini taƴatine keddinooɗe ɗe ɗe kebbini ceŋgele jeeɗiɗi ñamnoɓe ɓe fof ko ujunnaji nayo gorko tawi rewɓe e sukaɓe limaka hen caggal ɗum o ruttini yimɓeɓe o joli e laana he o fayi diwan magadane